COILIA CAI PODES COILIA CAI PODES PERI DUNAMIOS ERISDON PARECASTA DE TON PODON LEGONTON HOTI TOSUTON PROECUSIN TAE HISCUI HOS kai AUTEN TEN GASTER BASTASDEIN ekeine APECRINATO AL O HUTOI EAN ME EGO TROFEN HUMIN PARASCO omai, ude humeis bastas de in dunes est huto kai epiton strateumaton to meden epito plu plethos e an me hoi strategoi arista fronosin